Юродивий, побачивши ту саму пані, в товаристві двох озброєних мужчин заспокоївся і покірно сів перед мошею на плиті. Тільки очима так завернув, що діниць не було видно, самі білка. Зійшли у каварню, та не там, де збиралися турки, а до окремої кімнатки, попрохав їх хазяїн, як достойних гостей. Андрій козака перед дверима на варті поставив. Ох, як же ж тут кавою і чесником чути, бо кава і шашлик тут найлюбіші страви, а не курено як. В кімнаті дійсно так було надимлено, що Ганна зразу і не побачила синього шведського капітана. Войнаровський подав шведові руку. Той став і поклонився Ганні. Подали шашлик, каву, а для Ганни солодощі турецькі. Вибачте я маю з цим паном коротеньку розмову, і почали балачку по-німецьки. Ганна цікаво розглядалася по стінах, любуючися гарними килимами і тонкими східніми тканинами. Розмова не тривала довго. Швед скоро з'їв, попив гарячої товченої кави, попрощався свій вибіг. Це хто такий? спитала Ганна. Один з канцелярії Цедергольма. Але не кажи нікому, що він тут був. Чому? Бо того ні шведам, ні нашим не треба знати. Це то тайна? Ще яка? Це мій довірений чоловік. Часи, бачиш, непевні. Короля я високо ціню, але знаєш, як пакостив нам піпер. І тепер ми ще поміж шведами маємо ворогів. Добре знати, що вони про нас думають. То воно так? А ти ж як гадала серце? І дядько скрізь своїх людей тримав, і інші їх мають простою дорогою і нині далеко не заїдеш. Тепер ще гірше, ніж колись. Король чоловік незвичайний, але тому він і може щось незвичайне зробити. Видати нас царею? Може, і ні, бо лицарська честь не дозволить, але висока порта і татари, знаєш, що вони з Хмельницьким, з Юрасом та з Дорошенком робили. Так і тепер вони здібні щось таке зробити, чого і передбачити годі. Ганна збентежилася. І з нами теж? Ну ні ні. Нині порта за нами стоїть. Сираскір гострий наказ дістав, щоб нікому волос з голови не спав, бо за це зелений шнурок чекає. Але нам треба знати, що завтра буде, чи шведи підуть з нами, чи покинуть нас серед дорог. Перше тим турбувався мій дядько. Тепер на мене черга. А Орлик від чого? спохопливо спитала Ганна. Ганночка, брат собі рад, а сестра собі несла. Так воно і тут. Подивилися пильно на нього. Значиться, він не опускає рук, не кладеться спиною на хвилю, виси мене. Хоче боротися, хоче щось значити в світі, жити. Лиш такого вона любила. Над покривдженим милосердилися тільки. А вона хотіла любити наперекір долі і світові цілому. Вхопила його за руку. Андрію, правду кажеш? Ти змінив постанову? Будеш добуватися булави? Хвилювалася. В її словах почувалася радість і тривога. Розумів, яку кривду зробив, би їй сказавши ні. Тому без вагання відповів. Так. Просяяла весною казковим гороцвітом зацвіла, обіймала його очима, думками пестила, голубила хотінням. Андрію, коли б тут не коршма, я поцілувала б тебе так палко, як не цілувала ще ніколи. А тепер він спитав, усміхаючись, правду кажеш? Зацілувала б за смерть, тільки дивилася на себе. Андрій, що серце? Як тобі здається? Замириться ще світ, заживуть люди так гарно, як колись. Будуть кохатися, радіти, п'яніти життям. А вже ж, Анночко, а вже ж, що будуть, впевнило її, хоч сам, може, не дуже вірив. Я так того хочу, так хочу. Ти не знаєш, Андрію, як я хочу щастя, не лише для себе, а й для ворогів, для всіх. Так боляче дивитися, як людина страждає. Такий поганий, окривавлений світ, і рани, трупи, Боже, здригнулася. Ненавиджу різунів, кровопійців, тиранів. Люблю людей. А хочеш, щоб я забула убивця, кров проливав? Тепер вона зніяковіла, брови шнурочком стягнула. Вірю, що під твоєю булавою настав би мир бо ти розважливий і добрий, накрив її руку своєю. Ах, дитино ти моя дитино. Розпустилися і вийшли на базар. Купці шапкували перед великоможним паном, називали воєнродського його світлістю, його могутністю, князем. Обидовська підсміхнулася. Майбутнього гетьмана чув. Ти дійсно виглядаєш, мов який володар. Мій володар, промовила ці слова так якось дивно, ніби гордо, а заразом покірно. Левиця і лисичка, шибнули крізь голову воєнородського. А все ж таки більше левиця. Біленька, хистка, така граціозна в рухах. Лисичка чи левиця? Хіба не все одно? Був рад, що чує її біля себе, що не покине його, як грузина. І то тоді коли його ждуть хвилини важкі, переживання прикрі, лисички. А як любить нею, як розважає, розвеселює тебе. Кинув оком довкола. Чужина, люди, будівлі, ноша, святині. Все не таке, як у нас. Причем тут він, Андрій Войнаровський. Що він згубив на базарі в Бандерах? Це якийсь поганий, безглуздий жарт ненужної лютої долі. Скільки тут свого, що вона гарна. І ще ближче йшли поруч себе, плече в плече, чув запах її свіжого, викопаного в Дністровій воді тіла, ловив вухом трепети її серця. Від її лиця, як від сонця, тепло било на її світло. Анночка. Не відповідала. Глянула тільки, але як? За той погляд віддав би маєтки. Карта